ipinapakilala ang Skippy Squirrel, Animaniacs, or VCV3 model, na ginawa pagkatapos ng 370 panahon at sinanay gamit ang Advanced na Retrieval-Based Voice Conversion, RVC, na teknolohiya. Nakukuha ng mapabagong AI voice model na ito ang napapatuwang personalidad at iconic na boses ng minamahal na karakter ng Animaniacs, si Skippy Squirrel, na binigyang buhay ng mahusay na voice actress at creator, si Nate Rueber. Sa pamamagitan ng counter-striking accuracy, maaari ka na ngayong gumawa ng napafagdan ng AI musika, gumawa ng mga profesional na AI cover, at mag-convert ng text to speech gamit ang aming sophisticadong toolset. Eksplosibo idinisenyo ng weights, iyan lafa walang limitas yung mga posibilidad sa creative gamit ang iyong mga paborito character na yun simulan ng pagdawa ng mga AI cover o subukin ng aming libreng text-to-speech na demo. Huwabayaang pitilan din ang mga isyu sa copyright. Sumisid sa saya habang idinadalo ng mga kalapatan sa intelektual na ari-arian.